Od początku, od początku. Ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ba-ba-ba. Szubienica, pestycydy, broń Dobry losie, weź przed tym chron Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń Para pa pa, para pa pa pa pa Przecież życie piękne jest jak Wrocław Jak moja dama, mama, no i siostra Może w sumie nie tak źle tu zostać Para pa pa, para pa pa pa pa Muszę wyłączyć się i wyjść na rower albo jogę Głupie myśli w głowie, leci Cobain i Night Lovel Zerwałem stare kwiaty, czemu nie wyrosły nowe? Kiedy umrę chcę, żeby wygłosił mowę Ktoś taki jak Marcin Flint aksamitnym głosem Niech mówi z pasją w tym, jak ten mały, dziwny poseł Nieszczepione psy chcą mnie zagryźć, ale proszę Nadal niosę swój krzyż, tak jak zła kostucha kosę Chociaż siedzę sam pijany, no i gapię się na ścianę Myśląc czym jest mrok Czego chce ode mnie żuczyk, czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Job Mariusz Paparazzi pod poduszką, a mam niezasłane łóżko Ciągle czuję wzrok, czuję wzrok Co przyniesie nowy rok Moja dziewczyna śpiewa pop Lala, szubienica, pestycydy, broń Dobry losie, weź mnie przed tym chroń Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń Para pa pa, para pa pa pa pa Przecież życie piękne jak moja dama, mama, no i siostra Może w sumie nie tak źle tu zostać Para, pa, pa para pa pa pa pa Słowo sukces sprawia, że chciałby cię zabić każdy Raperzy rozumiem, ale kurwa fabijański Idę sobie biegać pięknym świtem nadwiślańskim Nie mogę przejmować się tym co gadają błazny W moim filmie bracie to nie hajs gra rolę Gdybym się urodził z tak zamkniętą głową Pewnie raczej też chciałbym zostać aktorem. Tylko po to by jak najrzadziej być sobą słowo Gregor Samsa, y, przemiana, Franz Kawka. Ty? Ciechanów czy Nowy Jork? Czekaj, nie, zostaw to, chyba że chcesz sobie zrobić razem ze mną selfie. E, jedziemy. E, mam się do ciebie przytulić, tak? Jesteś samotny. Dobra, przytulam się do ciebie, <laughs> super. E, powiem ci jedną rzecz, tak. E, jest to bardzo ciekawe, czy idziemy do przodu, czy do tyłu. Hans Kloss, czy jednak ten Gregor Samsa? A? No, Mam dla ciebie niespodziankę. Wiesz, co będzie teraz? Będą igrzyska. Lubisz yy, Rydwany Ognia yy, Wangelisa? Wspaniała płyta. Uwielbiam. A ty? Co o tym sądzisz? Szok, nie? Mamy to! Szubienica, pestycydy, broń Dobry losie, weź mnie przed tym chroń Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń Para pa pa, para pa pa pa pa Przecież życie piękne jest jak Wrocław Jak moja dama, mama, no i siostra Może w sumie nie tak źle tu zostać Para pa pa, para pa pa pa pa Szok z rapera w gwiazdę pop, wrok Moja dziewczyna jest reguły ja też już jestem po no Szok z rapera gwiazdę po Wrok moja dziewczyna jest spokój Ja też już jestem po Szok z rapera gwiazdę po Wrok i moi koledzy są spokój I ja też już jestem po Wrok, no szok z rapera gwiazdę po